Dozvoljeno je kazati el-udhije, el-idhije i el-dahije. Sve je dozvoljeno na tri načina, znači dozvoljeno je sa damom i sa kestrom i sa brisanjem elifa. Što znači, jeli, kurban. Dakle, udhije ili dahije ili idhije, to je prinošenje žrtve stvoritelju Tebarake Oteala u njegovo ime u danima kada je predviđeno klanje kurbana. Utemeljenost ili legitimnost klanja kurbana se veže za Allahovu knjigu za vođel, za sunet poslanika sallallahu alaihi wasallame i za konsensus islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija. Što se tiče Kur'ana, uzvišeni Allah azza wa jalla kaže فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ klanjaj se svome gospodaru i kurban kolji. Ovdje neka ulema kaže fesalli li robbike klanjaj se misli se, misli se na, na, na šta? Na Bajram. Fesalli li robbike klanjaj, vod, vanhar i koli kurban nakon namaza. Što se tiče sunneta poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, brojni su hadisi koji govore o tome, kao što je hadis Anesa ibn Malika, koga bliže Buhare i Muslimu, kome kaže, zaklao je poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, dva debela rogata ovna svojom rukom izgovorio je bisminu i tekvir. <clears throat> Pa je to sunnet, znači, bio koji datira od davnih vremena, znači, od davnih vremena datira prinošenje žrtve stvoritelju Tebara Keoteala, odnosno u njegovo ime Azeođel, želeći njegovo lice i njegovu nagradu, pa je tako i poslanik sallallahu alaihi sallam činio. I složili su islamski učenjaci iz svih generacija da je klanje Kur'ana da je klanje Kurbana legitimno da je klanje Kurbana legitimno što se tiče samog propisa razilaze se na dva mišljenja prvo da je klanje Kurbana vađib da je klanje Kurbana vađib osobi koja je u mogućnosti, ali svakako. I ovaj stav zastupa Rebija i Lauzai i zastupa ga Ebu Hanifa i Leith i neki malikijski učenjaci. Njihovi dokazi su kuranski ajet koji smo citirali u kome uzvišen Allah a za ođer da kaže Fesalli li robbike wanhar Kažu ovdje je došlo vanhar, ovo je imperativni oblik naredba, koli. Znači, došlo je klanje kurbana u imperativnoj formi koja rezultira obavezom, znači činjenja toga, jeli djelom. No, međutim, uh, imam uh, Ibn al-đauzi u svome djelu Zadul Mesir, u svome tefsiru, na kraju svoga tefsira, jel tefsir su, su re, kao spominje pet različitih mišljenja po pitanju komentara ovoga ajeta. Pitanje značenja. Fesalli li robbike wanhar. Pet, znači različitih komentara ili mišljenja. Jedno od mišljenja koje recimo odabrao imam el Kurtubi jeste Fesalli li robbike wanhar li robbik. Ili Fesalli li lahi wanhar li lahi. Klanjaj svome gospodaru i koli u ime svoga gospodara. Pa nije znači naredba samo što nije naredba vezano za, očito za šta za klanje, nego da se kolje u ime Allaha, to je da se ne čini kao što činili pagani pa klali nekome drugom a, prinosti žrtve nekome mimo stvoritelja a za Tako da ovaj ajet sam po sebi ne može biti kategorički dokaz da je klanje kurbana vađeno, da je klanje kurbana obavezno. Drugi dokaz je hadis Džundupa i Sufijana u kome stoji da je poslanik sa osrema rekao ko je zaklao prije nego što je klanjao, to jeste prije bajrama, prije namaza, fel ju'id mekaneha uhra, uomen nem jezbah, fel jezbah. Ako nije zaklao, neko zakulje. Ko je zaklao prije namaza, neka šta? Neka ponovi. Ako nije zaklao, neka zakolje, pa kaže ovdje je došlo onome koje je zaklao prije namaza da mu nije šta? Validna. Nije to validno kao ibadet, možeš imaš ovce da jedeš, meso, tako. Ali nije validno kao ibadet, moraš ponoviti. A ako, ako nije zaklao, neka zakolje. Pa neka zakolje je šta? Naredbeni. Naredbeni, znači oblik. Imamo dakle ovdje dvije stvari. Imamo prvo naredbu da se ponovi i ovo islamski učenjaci kažu braću ko zakolje prije namaza, ne znajući za propis. Ne vrijedim. Kaže, ja sam džahil. Pa ovaj čovjek što je zaklo, kaže, ja sam zaklo. Kaže, ne vrijedim. Je li znao propis? Ha? Pa da je znao propis, ne bi to uradio. Tako. Ne bi to uradio. Nije znao propis, pa kaže poslanik sa šta? Ne vrijediti. Ne vrijediti. Zato je braćo obavezno čovjek da se pouči. Nije uvijek džehlo prvdanje. Imam džehl neznanje, nisam znao i što god da uradim. Ala bereketillah. Nije tako. Nego znači mora se čovjek, zato se mora čovjek poučiti vjeri. Da zna šta da čini. I pogledajte šta može uraditi. Možda nije u stanju da ponovi da drugi put zakolje. No, međutim, ne vrijedi. Zbog nepoznanja jedne mesele, odeti 200 maraka, je li tako? Tako, i više. I više, je. Dakle, ko ne poznaje propis i zakolje, nije opravdanje. Mora zaklati nakon toga. Ovi učenjaci kažu, poslanik je sa osam naredio, ovom ja sahabu da ponovi, i rekao je, ako nije zaklao, neka zakolje. No, međutim, ovo nije, opet nije dokaz. Nije dokaz obaveza. Zato što Ove riječi poslanika sa osaleme, ko nije, ko je zaklao prije namaza neka, zakolje neka ponovo, su kao riječi da ti kažeš čovjeku koji je klanjao duha namaz prije izlaska sunca, ponovi namaz. Može li se duha klanjati prije izlaska sunca? Ne može. I on klanjao prije, pitaš ga šta se klanjao živio? Kaže, klanjao duha. Pa kaže, on sklanji još sunce, imaš 15 minuta od izlaska sunca. Kaže mu, kad izlije sunce, ponovi duha. Znači da je duha vađi? Ne znači. Tako isto je ovo. Nije, znači, kategoričke, eh, hadis nije, znači, kategoričke jasnoće da se radi, da je, da je ovo naredba. Ako, ako, je, ako nije zaklao, neka zakolje. Ako, ako nije, je li ovaj, zaklao, neka, da ova tumačenja mogu ići ovako, kada uporedimo druge argumente vezane, znači za, za, za, za skupinu koja kaže da je to sunnet protivnom ne bi moglo ići naredba, biva naredba, u osnovi naredba, u šarijetu naredba. I nije dozvoljeno se igrati naredbama poslanika, sa osreme, izvrtati ih. No, međutim, ako dođu argumenti koji su, znači, a, a, koji ukazuju da se te naredbe, znači, nisu vezane za, za kategoričku obavezu, nego za istihbab, onda, a, e, odnosno, znači, dođu argumenti, mogu, mogu se, znači, ove naredbe ovako tumačiti. Isto tako hadis Elbera ibn Aziba, koga ćemo spominjati u narednom predavanju, kada budemo govorili o mahanama koje su uh, vezane za kurban, znači koja ovca, koje, koje, znači, ovaj, koja životinja ne može proći pod takvim mahanama, kada je, o njoj ćemo govoriti opširnije, uh, kaže ovdje Elbera ibn Azib, da je poslanik, sam sam rekao, četiri vrste životinja ne vrijede, ne vrijede, ili ne zadovoljavaju kurban. Pa je spomenuo te četiri vrste, mi ćemo spomenuti u narodnom predavanju, vidjet ćemo koje su to četiri vrste, koje su došle u hadisu, o čemu je, znači, lema složena. Ne vrijede i ne zadovoljavaju. Kažu, ovo je dokaz da je klanje kurbana vađivo. Jer se ne kaže ne vrijedi osim za ono što je vađivo. Jer za, za, za dobrovoljni, znači, kurban dozvoljeno je, kažu, prinijeti A šta god čovjek da prinese, dozvoljeno je. Taman bila šepava, taman bila bolesna, to je dobrovoljno i nije obavezno, kažu, dozvoljeno je, dozvoljeno to je da prinijeti. No, međutim, ni ovo tumačenje, odnosno ni ovo dokazivanje ovim argumentom nije jako. Zato što kada kažemo nije dozvoljeno, u šarijatu imaju propisi. Bili oni da su dobrovoljni ili da su obavezni, koji su ovaj ograničeni kako svojom kako svojim vremenom, tako i kakvoćom, jel tako? Pa ne možeš klanjati sunnet kako ti, a možeš klanjati, na primjer, noći namaz sjedeći, ne moraš stojati, zato što je došao argument. Ali ne možeš reći, kazati, ovaj, ja ću činiti ovaj, klanjam sunnet, ja ću činiti jednu, jednu seđdu. Kako god da klanjaš, to je, to je sunnet, hajri bereket, sve u redu. Jednu seđdu, tri, pet, kad dodam, nije bitno, to je sunnet. Ne, on je ograničen. Znači, ima, ima svoje propise. Ili ćeš ga raditi kako, kako je došlo po propisima, ili ga šta, nemoj raditi? Nikako. A nije, znači, i badet. Tebi je ostavljeno dobrovoljno u osnovi da izabereš, hoćeš li ili nećeš. Ako hoćeš da uzmeš nagradu. No, međutim, da mijenjaš propisi njegovu kako hoći, to nikako. Jel, pa tako ni ovaj hadis ne može poslužiti nikako kao argument. Znači to što ne mogu određene vrste životinja ići u kurban pod određenim mahanama, nikako ne znači da je a, da su da, da je ovaj klanje kurbana da je klanje kurbana time je li obavezno Dalje dokazivaju to isto hadisom Ebu Horeire, gdje Allah ta'ala u kome poslanik sa ozanove kaže men kane lahu sahtun volem ju dahi fela je krevenne musallaja ko bude imao mogućnosti ko bude imućan, a ne zakolje kurban, neka se ne približava našim musalama. Neka, neka se ne približava našim musalama. Neka ne dolazi na bajnem namazu. Ne, ne trebamo, zato što nije šta zakolje. Ovaj hadis, a, odnosno neka ulema, na osnovu ovoga hadisa, koliko sjećam da je to spominjao Ibn Hajar al-Haytami u svome dele Zewajir, Iktirafil Kevair, da je spominjao da je da bi na osnovu ovoga hadisa bilo ostavljanje klanja kurbana veliki grije. No, međutim, nije, nije to niko od oleme kazao. Nije to niko od oleme kazao. Ko bude imao mogućnost, a ne zakolje, neka se ne približava našim usadama ostavio čovjek sunnet, jedan, i poslanik sa samom zabranjuje da dođe na musallu. Je li zbog sunneta ili zbog vađiba? Ha? Zbog vađiba? Neće se zbog sunneta zabraniti, nego se zbog vađiba to zabranjuje. No, međutim, ovaj hadis, kažu islamski učenjaci, hadijski sručnjaci, između ostali Ibn Abdelber i Dare Kutni i Tirmizi i Tahawi ibn Abdel Hadi, učenik šehol Islama ibn Tejmije. I drugi kažu da je ovaj hadis meukuf, da ovo nisu riječi poslanika, nego riječi ashaba. Znači, u nekim verzijama je došlo da je hadis merfuo, da je kao riječ poslanika, sallallahu alaihi wasallam. No, međutim, u, ne, u, u drugim verzijama se navodi da je to da je to riječ ashaba. Pa je ovo razilaženje kod wakf i wasl znači e, jedno veliko poglavlje kod hadijskih slušnjaka znači da li je hadis da li dolazi samo do ashaba ili dolazi do poslanika sa jer ravija koji je živio u drugom hijđarskom stoljeću kada govori kaže taj od toga, od toga, od toga i od poslanika odma ide do poslanika znači da se isprezne što od poslanika sa ozirom međutim to nije od poslanika sa ozirom nego je od ashaba No, međutim, ima toliko hiljada pri sebi hadisa, da je taj hadis šta? Uklopio i o tu predaj koja je u kufu da sahaba, taj eter, uklopio ga u hadise i proturio ga kao hadis. I tu se onda napravi greška. Kao što je ovaj Irsal i Osl. Da li je nešto Mursel? A, pa ta bil prenosi, kaže poslanik sa Osaname. Ili je, ili ima ashab između toga? Pa imaš jednog, jedno, jedan prilike, jedan tabin prenio hadis koji je mursel. I neko prenosi stotine i stotine hadisa i od taj hadis iz tog, iz tog, tog, tog tabina povezao sa ashabom i skopio ga u hadise. Jer nisu svi pisali braću hadise. Nije svako mogao pisati hadise i da se vrati. Neki su pisali, neki nisu. Pa znači, bilo je mnogo onih koji nisu pisali hadise, pa se znači dešavale se te greške. Tako da, ovaj, ispravno je, kako kažu ovi hadijski tručnjaci, Dare Kutni, znači imam Tirmizi, Ibn Abdel Ber, Ibn Tahawi, Ibn Abdel Hadi i drugi, hadis me u da su ovo riječi ashaba, da nisu riječi poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa Ovo su dokaze onih koji kažu da je klanje kurbana vađib. Drugo mišljenje je da je klanje kurbana sunnet. I to je stav džumhura islamskih učinjaka. Malika, mama, Šafije, Ahmeda, Ishaka, Ebu Seula, Muzani, Ebu Munzira, Dauda, Ebu Hazma i drugi. Njihovi dokazi su hadis umu seleme radijallahu ta'ala anha u kome je poslanik sallallahu alaihi vseleme kaže i da dehalet il ašaru wa rade ahadu kumen yudahi fela jemese in šarihi obešali i šeja. Ko kada uze, uđe zadnji deset dana pa ko bude htio da kolje neka ne uzima ništa od svojih noktiju i svoje kose, odnosno od svoje, ovdje se kaže, od svoje kože i od svoje kose. Kose i nokti, jeli, i koža. Jasno je kako su kosa, kosa i nokti, jel? Nije dozvoljeno da, da se režu nokti, niti da se krati kosa, niti brkovi, niti bilo šta. Znači ništa sa, sa tijela od kose ne, sma, ne smije od laka uzimati. A nokti isto tako. A što se tiče kože, Ulema kaže kao da čovjek, na primjer, primi islam pa hoće da zakolje, pa se želi obrazati. U redu. Primio islam, pa kaže ja ću zaklat sad i kurban kao vid moje javne teobe i pokajanja i zahvala Allah što sam primio islam a hoću jedno da se i obreže no, kažemo šta u to vrijeme ne, sačkaj pa to učini poslije ili da čovjek ovako gricka koji je zanoptica ovdje jeli radi se često ili da se uzima ovako da se znači otkida kože i tako jedino znači noka tako bi se ovako znači cijepio nešto tako pa uznemirava čovjeka to je drugo da se održe ono što je nužno ono što je šta nužno. A nikako znači da se drugo čini. Dobro. Kada uđe zadnji deset dana, men erode ko bude htio da zakonu. Ko bude htio. Je to ko bude htio naredba ili je dobrovoljno? Dobrovoljno. Ko bude htio da zakonu? Ko bude htio da zakonu? Pa kaže ovdje ko bude htio da zakolje, ovo je dokaz da je sunneta da nije važio. No, međutim, ovaj hadis ne može biti dokaz. Ne može ni ovoj skupini biti, iako ćemo vidjeti da je jače je više da je sunnet. No, međutim, ne može biti dokaz. Moramo biti pravedni, maksimalno pravedni kad gledamo argumente. Znači, ne smijemo preći na jednu stranu i gledamo, odgovaramo na argumente jedne stra, strane, a pritajimo sve što je prinova, znamo da to imam e, Darimi, bilježi od Vokija i Mujarraha, Muqayyab ibn Jarrah, veliki muhaddis, učenjak. Kaže Ahlu sunne jezkurune ma lehum wa ma lehim. Wa ahlu bid'ah jezkurune ma lehum. Ola jezkurune ma lehum. Kaže Ahlu sunnet spominje ono što je njima i što je protiv njih. Mi kažemo ta argument je protiv nas. I ne ide nam u... Ha? A Ehlul Bida, novotari, oni spominju samo ono što njima ide u prilog, a sve drugo pritaje ne spomene hadis. Hadis, ja, ja sam podredio temi kod Buhari i kod muslima, zataji ga ne spomene, nego spomene tamo nekakav hadis koji je ovaj. Allah zna njegovo porijeklo i je li hadis i slično tome spominje, znači svoje, ne, ispravno je spomenuti argumente jedne i druge strane, nepristrasno i kazati kao ja, ne mo, ja ne mogu odgovoriti na taj argument. Možda ima neko ko zna. A nikako pritajiti argument ili ga pokušati, znači ovaj, ovaj, a, a, metaforički tumačiti da bi se time znači pobjeglo, odnosno da bi se a, navela voda na svoj mlin, je tako? Ovdje se kaže kada uđe zadnji deset dana, ko bude htio da kolje, neka ne uzima od svoj. Jel se ovdje ome hadis, slušajte dobro, jel se ovdje ome hadis pojašnjava propis kurbana ili se pojašnjava nešto drugo? Molim? Pojašnjava se šta je dozvoljeno čovjeku da čini odnosno šta mu je zabranjeno onome ko želi šta? Da koliko? Ne, ne govori se ovdje o propisu. Ha? Ne govori se o propisu. Nego se govori, znači, ha? Ja tebe kažem, ako budeš htio, kada budeš htio, ako budeš htio klanjati podne, ne smiješ se u namazu okretiti. Ja nisam tebi ovdje govorio da li je podne važib ili je važib. Dakle, govorim šta ne smiješ šta činiti u, u namazu. Tako isto i ovo. Jel u redu? Znači moramo, braćo, argument je jedno. Dođete do teksta hadisa, to je jedno. Ali svatanje tog hadisa i njegovo uklapanje sa drugim predajama, odnosno sa šerijatskim argumentima i ciljevima šerijata i šerijatskim pravilima, je potpuno druga stvar. Pa ćete naći ljude da mogu zapamtiti i može nahifsati i može Allah mu dao pamćenje, no međutim, kada dođe do, do, do te praktične primjene, do svatanja razumijevanja argumenta, ne, ne znam. A ima neko može lahko shvatiti i može lahko pomiriti, znači u tome, ali teže pamti. Dobro, znači ovaj hadis ne može biti dokaz. Drugi dokaz u Leme koja kaže da je to sunnet jeste praksa ashaba. A, došla od neke ashaba, ono što ukazuje da klanje kurbana nije vađib. I kaže Ibn Hazm da ne zna i jednog ashaba da je smatrao klanje kurbana obaveznim. Kaže da to ne poznaje. Znači, niko od ashaba to nije kazao. Došlo je u vjerodostojnoj predaji sa čistim lance prenosilaca kao sunce, kao dan, da Ebu Bekri i Omer ponekad nisu klali kurban. Abu Bekri i Omer ponekad pa šta nisu hvali? Kurban. I došlo od Ebu Mesauda Al-Ansarija, kaže ja ponekad ostavim klanje kurbana da ne pomisle moje komšije da je to meni obaveza. Da je to meni obaveza. Ja sam dugo vremena klanje kurbana smatra obavezno. Znači, na osnovu ovih argumenta i hadisa koji kaže da se ne prilazi u sali i tako dalje, no međutim, kada sam našao predaju od Ebu Bekra i od Omara, tada mi se srce svirilo da je klanje kurbana sunnet. Ebu Bekr i Omar, postanik sa osam kaže, u hadisu koga bliži imam hakim, iktedu bi hadini min badi. Sledite, kaže, ovu dvojicu posle mene, pa je pokazano Ebu Bekr i Omar. Ne stavljamo mi riječi Ebu Bekra i Omara ispred riječi poslanika svojom Bože sačuvaj, nikako. No međutim, oni su najbolje shvatili i razumijeli vjeru. A, nije niko bolje razumio vjere i shvatio debu Bekra od Omara. Ni Ibn Abbas, ni Ibn Mesaud, ni Ebu Hurere koji je znao više od Isra, nikako. Ovo su dva najučenija ashaba, možda njihov ilm toliko nije, pre, toliko nije prenešen kao drugi ashaba, ali nema učenijih od njih. I nema boljih od njih dvojica. I neka je prokletstvo Allahu na svakoga onoga koji je proklet. Kažu, kaže ovaj tabin, vidio sam, kaže Ebu Bekra i Omara, da nisu klali, da nisu prinosili kurban. Ebu Sureja. Ebu Sureja, kaže, vidio sam da nisu klali kurban. Tako bi držba Abdurazak i Bejah i se ispravili lance prenosilaca. <coughs> Imamo hadise koji obavežu, obavezuju na klanje kurbana po svojoj spolešnosti. I ajet po svojoj spolešnosti. No, međutim, vidimo ove ashave da su govorili a, i da su to ostavljali, znači, da se ne pomisli da je to vađiv i da je to propisan. Ali, pored toga, kako su islamski učenjaci govorili, ovo spada u najveće oblike istih baba i sunneta. I najbolje, najvrednije, najeftalnije sunnete. I ne treba imućenom muslima nikako da to ostane imućan muslima, znači o tome izgovorili imam Šafija i Malik i brojni drugi učenjaci, ne volim nikako, kažu, neki izgovorili, ovo je sunnet koji liči vađibu. Sunnet koji šta liči? Vađibu. Toliko je jak da liči vađibu. U svakom slučaju o tome ima jako puno citata, neću vam ih spominjati puno, imat ćete i u knjizi o Kurbanu, navodio sam ih sviju, znači, pa ćete moći tamo vidjeti, znači koliko je vrema, pored toga što se odabrali mišljenje da je to sunnet, kažu to ne treba imućen musliman nikako da ostane. Znači, treba to pratiti. Pa je džumhur, stav džumhura jači. Pa je stav džumhura jači i preči Allahu Teala. Koje su to životinje koje se mogu koristiti znači za kurban? Znači šta se može primjeti za kurban? Za kurban se može prinositi isključivo stoka. Behime tulana, stoka to su deve, krave, ovce i koze. Znači, krupna i sitna stoka. A sve jedno mi je šta? Stoka. To može ići u kurban. Drugo, ne može mimo, mimo jeli, toga. Lijeth kurusma Allahi ala ma razakahum min behimeti len'am. Min behimeti len'am. Da bi spominjali, znači, Allahovo ime jer on ih je obskrbio sa tom stokom sa tom stokom i spominju Ibn Abdelber, Ibn Hazmi, Ibn Rušti, Kurtobi, Neovi i Sanani i drugi spominju konsensus u Leme po ome pitanju svi su navodili svojim dijelima znači svojim dijelima kada kažemo Abdelber mislimo na što na temhid kada kažemo Ibn Hazmi mislimo na Muhammed Ne znam kada kažemo, ne ovo mislimo na Međmua, uglavnom biva, ili Minhač, komentar muslimovog sahija. Kada kažemo Sanani, mislimo na Subul Salam, kada kažemo Kurtubi, mislimo na njegov tefsir. Kada kažemo Rušti, mislimo na šta, na Bidatul Mučtehid, ili na njegove fetve, ili mislimo jel, na Mukaddimu, na Mudavuletul Kubra, ili mislimo na Bejanu Tahsil, to je njegovo veliko djelo koje je štampano 20 tomova. U svakom slučaju, znači ovi učenja spominu u svojim fikskim djelima šta? E, konsensus znači islamskih učenjaka po ovom po ovom pitanju. Međutim, Ibn Munzir spominje od Al-Hasan ibn Saliha da je e, nešto što e, što bi oponiralo ome konsensu. I to je sprenosio Davuda El-Zahirija Ibn Hazma da su smatrali suprotno tome. U svakom slučaju, izrazi ta većina u Leme u najmanju ruku smatra znači da nije dozvoljeno nego ove četiri vrste životinja. Navodi se predaje od Bilala, kaže da je govorio, ne smeta mi da zakoljem horoza. Znači da zakoljem pjevca kao kurban. No, pa međutim, džumhur uleme nije na tom stanovištu. Tako da ovaj konsensus, je li ispravan konsensus? Hm? Nije. Imamo Bilala, ne, to su ashab. Ashab, ako je suprotno kazao, onda više nije konsensus. Imamo da nakon toga u kasnim generacijama, imamo znači Davuda Zahirja, imamo Ibn Hazma, imamo uh, Hasan ibn Saliha. Pa tako da je to stav izrazite većine islamskih učenjaka. No, međutim, ovdje je stav džumhura jači zato što uzvišeni Allah te barake od Allah spominje Elena'am. Spominje stok. I spominje semanijete ezvađe osam njih u paru. Je tako? Osam njih u paru. Min je da'ni snein, o min je mazi snein, od, od, jale, od ovce, par, muško i žensko. Tako od koza, tako od deva, tako od krava, Što se tiče krava, odnosno deva i krava, <coughs> došlo u vjerodostojnom hadisu da je poslanik sa osrme klao svojom rukom i njegovi ashabi. I većina uleme smatra da je dozvoljeno da u kurbanu deve učestvuju sedmerice. A u kurbanu krave sedmerice. Znači isto. To je stav Hanefija i Šafija i Hanbelije. Hanbelije. došla je u hadisu Džabira ibn Abdillaha, kaže klali smo sa poslanikom sallallahu alaihi sallam godine kada je bila Hudejbija devu za sedmericu i kravu za sedmericu i došla je od njega radijallahu ta'ala anhu da je rekao bili smo na hađu sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam odnosno na umri pa smo klali kravu za sedmericu i u njoj smo učestvovali Imam Tahavija ibn Rušt spominju spominju konsensus učenjaka da deva ne vrijedi za više od sedmerice. Međutim, imamo hadis od Ibn Abbasa, kaže, bili smo sa poslanikom, sa osvrame na putu, pa je zatekao nas kurban bajram na putu, pa smo klali devu i u njoj su učestvala desiterica, a u kravi sedmerica. A u kravi sedmerica. Ovaj hadis bilježi vam Nesaji, bilježi vam Tirmizi i Gnumađu. Ovaj hadis je li jak argument? prejak. Tako. Po, po, svo, po svome, znači, kontekstu hadis kao hadis, neki sučenjak kazan da ovaj hadis kaže imam ti vizi da je dobar, kaže šeha Albani da je vjernost. Pa bi hadis, znači, bio dokaz koji ne ide u prilog kome? Izrazito većini islamskih učenjaka. No, međutim, ovaj hadis je problematičan. Ovaj hadis je problematičan. U njegovom lancu prenosilaca ima El Husein ibn Waqid al Mervozi koji je u globalu a, a, generalno kao ravija autentičan, vjerodo, onaj pouzdan u redu kažemo generalno kao ravija je pouzdan no međutim ima Mahmed kaže za njega kazao jednu bitnu stvar koja je, znači koja zlata vrijedi i to, je, to samo ukazuje na, na, na dubinu poznavanja ima, ima Mahmeda poznanja ravija što ne može svako Poznanje fiskih propisa, braći, mogu ljudi učiti, mogu poznavati, to se može pamti ali učenje ravija to je nešto posebno. I poznavanje ljudi, i poznavanje svakog ravije, gdje, gdje bi mogao pogriješiti ako, ako ravija iz Jemena prenosi od, javije, od ravije iz Basre, iz Basre, ona je prenosi od, iz Egipta, ona iz Egipta prenosi od, iz Hidžaza, ova iz Hidžaba prenosi iz Basre, ova iz Kufe. Jer imate ravija koji prenosi, ako prenosi od ljudi iz svoga mjesta, ne može biti dostojni. Buharija mu zabilježio hadise. Dok prenosi iz drugog mjesta, neće Buharija njegovih hadisa. Samo kad spravio u svog mjesta. Kažu zato što je sjedio u svom mjestu i pisao. I nije, nije brkao, pisao. Sve što je šejh volio, on je pisao u redu. A dok je tamo slušao, nije pisao, pa je, kaže, ne mogu, ne mogu dvoje hadis proći. I to je posebna nauka koja je odlikovana ovaj umet. Pa ovaj Husein Ibn Vakid del Mervozi, kaže, ima Mahmed za njegove hadise. Poslušajte što kaže. Kaže, fi hadisihi zijadetun ma edri min ejne džaret kaže u njegovim hadisima imaju dodaci ne znam kaže odakle dođeš je subhanallah pogledajte ka, kako je to znači vallahi vaga za zlato nije preciznija kaže ima u njegovim hadisima on je kao ravija sahi u redu nije problem ali kaže ima u njegovim hadisima nekakvi dodataka Allah zna odakle dođeš to su ti dodaci sa sedam na, na deset to su ti dodaci Ibnu Hajar je isto tako kazao u svom ili takrib jednu lijepu stvar za njega. Koja je malo e, globalnija, imama Ahmeda riječi su preciznije. Ibnu Hajara su a, manje precizne, ali mogu koristiti ovdje. Kaže, sikatun juhte. Kaže, vjerodostojan, pouzdan, ali griješi. On je pouzdan u osnovi, ali šta? Zna greške na. Dosta greške. Tako da, vallahu alem, ovaj hadis, znači, ako bi se prihvatio, bio bi dokaz koji ne bi šao u prilog kome? Džumuru leme nikako. No, međutim, kako kažu učenjaci, u duši je nešto od ovoga hadisa. Odnosno, čovjek ostaje u duši, a ovaj hadis, na, rije, na osnovu riječi ili islamskih učenjaka, da ovaj hadis ne bi mogao proći. A, da ovaj hadis ne bi mogao proći. Odabrao je Ishaq ibn Huzeime i prije njih Sa'id ibn Musejib da vrijedi deva za destercu. Tako da konsensus koji su navili Tahavija ibn Rušt nije šta. Nije precizan. Jer Sa'id ibn Musejib je od, od, od, od rane skupine tabijina. I ako Sa'id ibn Musejib nešto kaže, onda ne može to ući u ko, ovaj, ne može njegovim se riječima može opovrgnuti konsensus. Ibnu Huzeime nakon toga, jel, svakako. A Ishak, da ne govorimo, Ishak ibn Rahavaj, znači, to vam je rang imama Ahmed. Tako da nije koncens. No, međutim, ono što je došlo vjerodostojnim hadisima jeste da je deva za sedmericu. I da je mogla zaista deva za desetericu, došlo bi to i u tim hadisima, tako. Ne bi bilo ograničeno sedmericu. Tako da je hadis Džabira preći od hadisa Ibn Abbasa Allahu ta'ala a'lam. Imam Šaukjan je pokušao pomiriti ove hadise. Pa kaže može deva za desetericu kada je u pitanju kurban. A ne može kada je u pitanju hedij, kada je u pitanju kurban koji se veže zašto za hačske obrede, ali redu. Pa može za jedno, ne može za drugo, pokušajući znači da pomirite <clears throat> hadise. Ima nešto što bi išlo u prilog hadisu Ibn Abbas. Sad bi pogledali, brate, vidite koliko islamski učenjaci kako precizno, znači, va, važu argumente i kako precizno dokazuju. Ima hadis a, koga bliži Buhari u svome sahihu od Ibn Abbasa a, a, od, od Rafi Ibn Hadidža. On ide u prilog hadisu Ibn Abbasa od Rafi Ibn Hadidža da je rekao dijelio je poslanik sa osaneme ratni plijen i davao je deset ovaca za devu. Mu i dadne, je u redu, deset ovaca, a suri dobije šta? I Rasulina sam su dobili? Isto. Pa deset ovaca vredi koliko šta? E onda bi ovo išlo u prilog da deset ovaca vredi koliko šta? Koliko devu? No, međutim, ovo je ratni plijen. Ratni plijen je jedno. A ovo je drugo, tako. Ovo ovaj je kurba, ovo ovaj. je. Tako da su šarijatski argument, znači vezano je sve za argumente, za dokaze. Pa, kijasa ovdje, odnosno analogija, bila bi, bila bi teška. Ali učenjacima i koji kažu, ishak kada kaže, ili muhuzeime, ili sredim muhuzeib, kažu, ne, ne, to je nama dokaz i to ide u nama u prilog, može ukazati, jeste, može poslužiti šta kao, bar sporedni argument, može znači, jeli poslužiti. U svakom slučaju, kod nas su krave nemamo deva i nećemo se sporiti plavo, da tako? Nećemo se plavo sporiti kod nas je za sedmericu ništa više od toga. Imam Malik je ovdje uslovio jedan čudan šart. Pa kaže, može ovaj, za sedmericu krava i deva, ali pod uslovom da su iz jedne kuće. Da nisu šta? iz sela se iskupilo 5-6 braće muslimana, ona iz jednog brda, ona iz drugog brda i kažu idemo klati. Ne, nego mora znači biti jedna obitelj. Mora biti jedna obitelj. No, međutim, ovo mišljenje nije jako. Rahimahullahu ta'ala, ima Malik, to je njegov stav, no međutim, stav drugi u nije takav. Nije jako zato što u hadisu Džabira kaže na Hudejbi smo klali šta? Prvo i Sudejbije su bili različiti plemena. Je tako, ashabi? Hajmo kazi da su ja sad bili iz jednog plemena. Opet ne vrijedi, je li tako? Jer moraju biti šta? Da su bili ovaj, iz iste kuće, opet neće biti sedmerica, ali će biti više, ali će biti šta? Šta, iz svake kuće treba po sedmerica da kolju? Nego će biti više ili manje? Opet ne može. Tako da je ispravno da hadis džabira, znači klali smo, pa kako je ko bio klalo i malo je ljudi jer koji se neku kuće kreću, kreću sedmerica ili, ili više njih ovaj, od toga. Tako da, a, je ispravno znači da je dozvoljeno klat sedmerica da učestvuju i nema ništa obavezalo da to bude iz jedne porodice, da bude iz jedne obitelji znači. Džumhur Leme suprotno imamu Ebu Hanifi rahimahullahu ta'ala dozvoljavaju da u kurbanu učestvuju ljudi sa različitim nijetima. Da u redu ljudi sa različitim nijetima. Pa neko kaže, ja ću učestvati, ja ne, ja neko ne kolim kurban, neću nikad da kolim tome, ne, ne kolim kurban, ja ću sa vama šestericom učestvati sjedni samo da dobijem šta? 20 kila mesa. I ne nijeti šta? Nego nijeti sebi prehranu. Jel u redu? Džumhur Uleme kaže, može, i to je validno. Dok kod Ebu Hanife nije, svi bi morali imati. Znači, nijet tog približavanja stvoritelju Tebarek Tala klanjem, klanjem kurbana. Ispravno je mišljenje džumhura, jer svaki čovjek je po svome nijetu. O inne mali kulli imrin manewa. I svakom čovjeku pripada ono što je zanijetio. Pa, jedan je zanijetio jedno, drugi je zanijetio drugo, treće je zanijetio treće, kao, kao na, kada bi na hađu jedan zanitio, znači kurban, drugi zaniti iskupinu zato što je, ne znam, napravio jedan prestup, drugi iskupinu zato što je napravio drugi prestup, ovaj, sve bi to bilo ispravno i sve bi to bilo dozvoljeno. I neće, neće znači, nije to učestvo, e, utjecati na nijet, jeli, drugog čovjeka. Starostna doba kurbana. Kada kažemo kurbana, mislimo na životinje tako. Bilježi ima muslim je Budavlje Nesai da je poslanik sallallahu sallam rekao hadis je od Džabira La tezbahu illa musinne illa jasure alejkum fe tezbahu džizaten min ad-dan nemojte klati osim musinnu. Osim ako budete u nemogućnosti, zakolite džizom od ovaca. Musinna, to je životinja. Kada su u pitanju krave, to je životinja koja je napunila dvije i ušla u treću godinu. Znači, kod krava, da bi vredila za kurban, mora imati dvije pune i ući u treću godinu. Kod deva mora imati pet i ući u šestu. I ne vredi ništa mlađe od toga. Dvije i da uđe u treću kod krava, a pet i da uđe u šestu kod deva. Što se tiče pojasnio, znači ovo imamo musine i džeza, pa ćemo pojasniti šta znači ovaj, jedno šta znači drugo. Što se tiče ovaca, Od Enesa se prenosi da je poslanik sallallahu sallam zaklao dva debela rogata ovna. I čovjeku vrijedi jedna ovca, jedno bravće vrijedi za njega i njegovu porodicu. Čak imam šaukjan i kaže kada bi ih bilo stotinu. Imaš ti u kući, imaš četiri žene i svaka ti rodila po desetro djece, koliko vas je? To je već 45, je li tako? 65 i ti sada dođe, dođe Bajram. Šta ćeš raditi? Jedno. Jedno dovoljno. Jedno je dovoljno. Sviš s tim što moraš biti pravedan, pa to pravedno šta? Podijeli. A koliko god da čovjek imao, znači, ovaj, koliko god da ima obitelj, sve znači ulazi, znači vrijedi dovoljno jedna žrtva. Dovoljno jedna ovca jer je poslanik sam zaklao i rekao u ime Allaha Allahume taqabbel min Muhammed wa ali Muhammed kaže Allahu dragi primi od Muhammeda i od porodice Muhammedove a pa min umeti Muhammed i od umeta Muhammedovog summa daha primi od Muhammeda i od porodice Muhammed i od umeta Muhammedova a u Muhammedovom umetu ima oni koji su živi i koji su šta mrtvi Pa se mrtvo može šta? Zaklad kurba. Može se mrtvo zaklad kurba. Ali uzgred, a ne znači u osnovi. Jel u redu? Pa se usput kolje, kome? Man, kolje sin i ima babu. I kolje zase u svojoj porodici da nije tu s to babu ne smije. Ali ne da kolje za šta? Za, za babu. Došao hadisa ta ibn Jesara, kaže, pitao sam evo i Juba ili Sarija, Allah talanhu, kako ste klali u vreme poslanika sallallahu sallam, pa je rekao, kaže, klao bi čovjek jednu ovcu za sebe i za svoju obitelj. Kaže, pa bi jeli i drugi hranili, a kaže, danas je svijet počeo da se hvališe i kaže, vidiš šta je ispalo. Vidiš šta je ispalo u vrijeme ashaba. Znači, kako se ljudi, kako su dolazili, znači, oni koji nisu bili uz poslanika, sa svem kako su odmah počeli, a, ičtihad, oni nešto učine lijepo. Pa kaže, pogledajte kako danas se ljudi hvališu, znači, pa se nadmeću. I izrazista većina islamskih učenjaka kaže da može znači jedna ovoca za čovjeka i njegov porodci, to je stav Malika i Šafi i Ahmed. Suprotno, imamo i Bohanifi i Seuri. Što se tiče starostne dobi kada je u pitanju ovca, Rekao je poslanik sa osvem Musinne. Musinne, kada su u pitanju ovce i ovca koja ima godinu ušla u drugu. Znači, kod ovaca ima godinu ušla šta u drugu? Kod krava ima dvije ušla u treću, kod djeva peta i ušla u šestu. To je musinne. Pa je ovdje rekao poslanik sa osaleme da se zakole džezda. Džezda. To je ovca koja ima napunjenih šest mjeseci. Pola godine. Ili po jednom tumačenju sedam mjeseci, šest, sedam mjeseci. Ili više od toga. Neka ulema kaže većinski dio godine. Znači dok prevagne šta, šest mjeseci, to je većinski dio godine. Jel? S tim što džumhur uleme ne uslovljava ovo što je hadis spomenuo. Hadis kaže pa ko ne nađe i ko ne mogne, je u redu, neka šta? Neka zakolje džedzamine, pa. Neka zakolje ovuc koja nije napunila godinu dana. Znači, kolje se musinne. Musinne od ovoga aca je koliko? Godina je ušla drugu. A ako nemaš, onda zakolje šta? Ovuc koja nije napunila, znači da napunila većinski dio 6, 7 ili više od toga mjeseci. A kažu, hadis koji obavezuje ovdje, on je za istih bak. On nije obavezno, znači da mora biti samo u tom slučaju, nego da je čovjek općenito dozvoljeno da to je li zakure. Kaže autor da ima nekoliko hadisa kojim dokazuju ovi učenjaci, međutim sad izdajiv koji se hadis koji stavlja u tom suroj dajeti. Ima hadis koji mama Ahmeda koji za koga šeha Albani kaže da je Hasan, da je dobar, ima dobar lanac prenosilaca, od ukvata Ibn Amira, da je jedan od sahaba zaklao i da mu rekao poslanik, nema smetnje, kolje, da je zaklao džezel mine dana, da je zaklao ovuc koja je neupotpunilo godinu dana, pa je rekao kolje ne smeta, nema smetnje. Znači, gdje je problem? Problem je u hadisima. Problema koja je prihvatila hadise, to je džumhur u Leme, koji je prihvatila te hadise, kažu, Može. Oni koji nisu prihvatili hadise, smatruju da i kažu, ne može osim ono što je uslovio šta. Pretunje hadisa, to je kad nemaš mogućnosti, znači, bilo nemaš mogućnosti materijalne ili među tvojim ovcama koji imaš nema, druge, onda da se zakolje ono što, što se ima. Ja. Što se tiče koza, kazali smo šta su? Deve, krave, ovce i koze. Četiri u paru, to je osam, to je se manje, to je zvači to je tih osam parova, jeli, četiri po dva par. Što se tiče koza, nije dozvoljeno klati kozu koja ima manje od godinu dana po konsensusu islamskih učenjaka. Znači, mora biti musimne. A musimne je šta? Koja ima godinu i višla u, u drugu. Znači imamo jednu olakšicu kod ovaca. Jel? I zato što je ovaj ovce bio, jel, to period bio i krupniji od koza. Od Elbera ibn Aziba se prenosi, kaže, moj a, dajđa je zaklao ovcu. Ebu Burde. Burde prije namaza. Pa ovo je poslanik, sam sam rekao, kaže, to je meso. To je klasično meso. Nije šta? Kurban. To je klasično meso. Pa rekao Allah poslaniče, kaže, ja imam džizaten minel mas. Ja imam, kaže, džizo. To je ona koja nije, koza koja nije napunila šta? Godinu dana. Pa mu rekao poslanik sa osam, izbaha vola tasluh ligajri. Kaže, za kolije, ali ne vrijedi nikome osim tebi. U toj zabrani ima jedna šta iznimka, a to je da je Ebu Burde mogao šta zaklati? Džidvom od, ma, od minel mas, jer od, od, od kozu koja nije napunila šta? Godinu dana. I kaže, ne vrijedi nikome osim tebi. Osim ako šarijat ponovo napravi šta? ako šarijet ponovo napravi iznimno ali je musel i došla od ukveta Ibn Amira radi Allah talanhu da mu je da je poslanik sa osvim dijelio im ovce pa je dobio kozu koja nije napunila godinu dana. Pa je upitao poslanika, sa osrme, kaže, dahi bihi ent. Kaže, za koli, za koli kozu? Ti. Šta mu kaže, za koli kozu? Ti. Što znači? Molim? Za kozu ne može zakljeti. Za kolji kozu ti. Šta znači? Na šta mi to ukazuje? Ma, na njega ti. Ha. Za, između druge saba kaže za kolji kozu ti. Znači drugima nije. Ne rekao ti. Za kolji kozu? Ovdje riječ ti ukazuje nam da je to šta? Iznimka. U redu. Ima kod imama El Bejheqija dodatak u njegovoj verziji se spominje dodatak pa se kaže ovdje i nema niko te olakšice nakon tebe. Od imama Beheka imaš jedan dodatak koji pojašnjava ono ti. Jel u redu? Znači, olakšica se odnosila znači na ovdje ukveta Ibn Amira i Ebu Bortu, na njih dvojicu da je bilo. A u osnovi ostaje propis šta? Šta? da se ne može klati osim šta? Musinne. A musinne je kod sitne stoke koja je napunila godinu i ušla u drugu. A kod krupne, kod krava dvije ušla u treću, kod deva pet je ušla u šestu, u redu. A imamo iznimku kod ovaca da se može klati šta? Ona koja je napunila većinski dio godine, prešla preko 6-7 mjeseci, da se ona može klati, s tim da se ulema razilazi, da li se mora a, je li ta olakšica ako ne nađeš i ako nisu stanje da zakljuješ neku koja je u sine koja je napunila godinu ili nije pa džumuru kaže šta da nije i njima u prilog ide hadis kod koga kod imama Ahmeda od Ukmeta Ibn Amira kada jedan od Saba zaklao kaže ne smeta za polje pa kažu nije to znači to je dozvoljeno svakome pa bi ovaj hadis znači išao u prilog krištenja džumuru došli smo do pitanja mahana koje se tiču kurbana. Pa ćemo, pošto je to ovaj šire malo, to mi ćemo govoriti inša Allah u narednom predavanju. Allah, da, da, da, da,